Hello. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام الخمس وحدد لها أوقاتا تؤدى فيها وقال في محكم تنزيله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وشر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين القائد لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وأداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعا قال الله تعالى وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا ذا وقت يؤدى فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أبو داود والنسائي والإمام مالك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني افترضت على أمتك خمس صلوات وأعهدت عندي أهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أهد له عندي رواه أبو داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني فالصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي آخر ما يفقد من الدين وإن ضاعت ضاع الدين كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن أرى الإسلام عروة عروة وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة فعلينا عباد الله أن نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها دائما ولا سيما في هذا الوقت فصل الشتاء فإن كثيرا من الناس يضيعون الصلاة في هذا الوقت بأدائها قبل وقتها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إماد الدين من أقامها أقام الدين ومن ضيعها فهو لما سواها عذيع فلماذا نضيع صلواتنا بأدائها قبل أوقاتها واعلموا أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ولا تصح صلاة من صلى قبل دخول الوقت عالما بعدم الدخول أو شاكا إلا إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم لعذر وهذا بالنسبة للعصر مع الظهر والإشاء مع المغرب فالشارع حدد لنا أوقات الصلاة تؤدى فيها لتكون الصلاة صحيحة مقبولة وبينها لنا بيانا شافيا في القرآن والحديث قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ذل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى الإشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه الترمذي بسند صحيح وفي رواية ما بين هذين الوقتين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي فقول جبريل ما بين هذين الوقتين وقت وقوله والوقت فيما بين هذين الوقتين يفيد أن لكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء فعلى المسلم أن يعرف وقت ابتداء كل صلاة ووقت انتهائها ليقع صلاته في الوقت المختار المرضي فلا يوقع الصلاة قبل أول وقتها ولا يؤخرها إلى ما بعد الوقت المحدد شرعا وما بين الوقتين الأول والآخر وقت واسع فيجوز إيقاء الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره وكلها أداء ما لم يخرج الوقت فالشارع خير المكلف في إيقاء الصلاة في أي جزء منه من غير تعثيم وإن كان الأفضل أول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله رواه الترمذي عباد الله إني أحب لكم الخير كما أحبه لنفسي فعلى هذا أوصيكم ثم أوصيكم ثم أوصيكم أن نؤخر بعض الصلوات إلى تحقيق دخول وقتها في هذا الفصل الشتائي كصلاة المغرب التي تصلى الآن في الساعة السادسة والتي تجاوزها بدقائق وكصلاة العصر التي تؤذن في الساعة الثالثة عند بعض الناس والساعة الثالثة والربع عند بعض الآخر آخر وتصلى في الثالثة والنصف وكصلاة الصبح التي تؤذن قبيل الساعة الخامسة الله الله عباد الله الله الله عباد الله الله الله عباد الله وقد بين الحديث أن وقت الظهر يمتد إلى آخر القامة ووقت العصر يمتد إلى سرار الشمس ووقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق ووقت الإشاء يمتد إلى نصف الليل ووقت الصبح يمتد إلى طلوع الشمس فلماذا نتعجل قبل دخول الوقت ما هذا التعجيل أين نذهب عباد الله الله يهدينا ويهديكم وغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم في السر والعلانية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muna gode ma Allah sarkin da ya fallanta mana sallah ya sanya sallah rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar ya iyakance ma kowace sallah lokacinta da za a yi ta a cikin ta Allah na faɗa a cikin alkur'anin sa yana cewa sallah ta kasance farilla ce a barwa lokaci akan muminai ina shaidawa cewa babu sarkin da ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah sarki wanda ke gaskiya mabayyani kuma ina shaidawa cewa shugaban mu annabi Muhammad bawansa ne kuma sa ne mai gaskiya amintacce wanda ya faɗa a lokacin da aka tambaye shi aka ce wani aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah sai manzon Allah ce a salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta wannan abin Allah ya fi son shi fiye da komai Allah ka yi salati ka yi aminci ka yi albarka ga manzon ka annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka tafi akan tafarkinsa suka yi koyi da sunnan sa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ine makaina wasiya ine muku wasiya da tsoron Allah mai girma a boye da kuma a bayyane da ba da sallolinmu guda biyar a cikin lokacinsu da shari'a ta iyakance mana Allah ta'ala na cewa idan kuka kada sallah ku ammaci Allah a tsaye ko a zaune ko a kan sassanin ku idan kuna halin yaƙi ko yaya ku yi sallah amma idan kun natsu to ku sauka a ƙasa ku tsayar da sallah sallah ɗin nan ta kasance farilla ce a barwa lokaci ga muminai ma'ana farilla ce da aka yi mata lokaci da za a ba da ita a cikin wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa salloli guda biyar Allah ya farlanta wa akan bayinsa wanda ya kyautata alwalarsu ya sallace su kuma akan lokacinsu ya cika ruku'unsu ya cika kaskantar da kai to yana da alkawari a gun Allah cewa Allah zai gafarta masa wanda kuma bai aikata wani ɗaya daga cikin waɗannan ba to baya da wani alkawari a wajen Allah in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya masa azaba Abu Dawud da Nasa'i da Imam Malik suka rawaito wannan hadisin kenan salloli guda biyar da Allah farlanta mana kafin ka ka tabbata ka kyautata alwala sa'annan kuma ka tabbata ka yi su akan lokaci kada ka yi lokaci bai kai ba sa'annan ka cika ruku'u ka kuma nuna kaskantar da kai ga Allah to Allah zai gafarta maka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah mabuwayin sarki mai girma yana cewa na fallanta wa al'umman ka salloli guda biyar na yi alkawari a gona ne Allah alkawari cewa wanda ya zo wuri na ne Allah yana mai lazima akan waɗannan sallolin guda biyar akan lokacinsu yana kiyaye su yana yin su akan lokacinsu to ni Allah zan shiga da shi aljanna wanda kuma bai da zima akan haka ba baya kiyaye sallolin akan akan lokaci to baya da wani alƙawari a gona ne Allah Abu Dawud ya rawaita wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashin alkiyama a kansa wannan abin shine sallah idan sallah ta yi kyau to sauran ayyukansa ba gaba ɗaya sun yi kyau idan sallah ta ɓaci to sauran ayyukansa gaba ɗaya sun ɓaci Allah ya kiyaye mu imam tabarani ya rawaito wannan hadisin kenan sallah ita ce farkon abinda da za a fara yau bawa a kan saran tashi alkiyama ita ce kuma ƙarshen wasiya da manzan Allah yawa wa al'ummansa a lokacin da yake rabuwa da duniya manzan Allah yana faɗa a lokacin yana numfashinsa na ƙarshe yana cewa sallah sallah ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah da abin da daman ku ta mallaka na daga bayi ku kiyaye haƙƙinsu ita ce ƙarshen abin da za a rasa na addini idan sallah ta tozarta to addini gaba ɗaya ya tozarta manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa igiyoyin musulunci za su rika warwarewa igiya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ko da shi wata igiya ta yanke ta warware sai mutane su rataye da igiyar da ke bin mata farkon farkon igiyar da za ta fara warwarewa hukunci hukunci ba a hukuncin musulunci ba inda za ka je yau a maka hukuncin musulunci sai dai hukuncin da nasara suka shirya karshen abin da manzo ce farko abin da za fara warwarewa na hukunci kowa san kuma yanzu babu hukuncin musulunci karshe kuma karshen igiyar ita ce sallah in an zo ba a sallah kan lokaci ko ba a yin ta ma gaba daya to kenan duniya ta zo karshe ina horon mu ya mu bayin Allah cewa mu kiyaye sallolin nan guda biyar a cikin lokutan su ko da yaushe balle ma irin wannan lokaci lokacin hunturu da yawa mutane suna tozatar da sallarsu a wannan lokacin suna ba da ita gabanin lokacinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah ita ce shishiken addini wanda ya tsaye da ita hakika ya tsaye da addini wanda kuma ya tozartar da ita to ne mafi tozartawa ga abin da yake waninta waninta ma gaba ɗaya kenan inda ya tozartar da sallah to don menene muke tozartar da sallolinmu muna ba da ita gabanin lokutanta ku sani cewa shigan lokaci fa sharaɗi ne a cikin sharuɗan ingancin sallah sallah ba ta inganta gabanin shigan lokaci sallar wanda ya yi sallah gabanin shigan lokaci ba ta inganta idan yana sane cewa lokaci bai shiga ba ko yana kokanto yana sane ya sani gaba yadda yanzu muke jin nan ce kuma ka je kai bai kai ba to ka tabbata Allah bai karba ba amma wanda bai sani ba daga baya sani ya gyara to Allah ya karbi na bayan saboda ya yi kan bai sani ba amma kai da ka sani sai ka yi gangan kuma ka yi lokaci bai kai ba to Allah bai karba ba ko kana kokanto ah, yanzu ko lokaci ya kai ko bai kai ba sai ka yi to baka da sallah Allah bai karba ba Allah na son ka tabbatar lalle cewa lokaci ya kai kafin ka fara sallanka kafin ka yi sallanka sai dai idan ya zamo mutum ya yi jam'i ne ya haɗa salloli guda biyu jam'i na gabatarwa saboda wani hanzari wannan kuma yana tabbata ne dangane ga la'asar tare da azahar idan mutum zai tafiya ko yana rashin lafiya ko kuwa ko yana rashin lafiya ko tafiya ko rashin lafiya mutum yana iya hada azahar da la'asar haka na lisha ana iya hada ta da magariba idan hanzari ya kama imma ruwan sama ko halin tafiya ko kuwa rashin lafiya in ba hanzari ba ba a hada sallah biyu a yi lokaci daya wanda ya haka Allah zai masa azaba mai shari'a ya iyakance mana lokutan sallah wanda za a ba da sallolin nan a cikinsu saboda salloli su zama ingantattu ababen karɓa kuma ya mana bayanin su bayani mai warkarwa a cikin alkur'ani da kuma hadisi allah ta'ala na cewa ma'annabinsa ka tsayar da sallah a lokacin da rana ta karkata a zahar kenan har zuwa duhun dare sallar isha kenan sa'an nan da alkur'anin alfijiri shine sallar alfijiri da ake karanta alƙur'ani mai tsawo a cikinsa cewa sallar alfijiri ya kasance a bar shaida ne mala'iku na halartarsa nan ubangiji ya dunkule mana su daga lokacin da rana ta karkata za a yi ta sallah salloli ne guda hudu har zuwa duhun dare sallar isha sai kuma sallar alfijiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin azahar tana farawa ne idan rana ta karkata har zuwa lokacin da inuwan mutum zai kai tsawonsa muddin la'asar bai shigo ba muddin la'asar bai shigo ba to ana cikin sallan azahar kada ka ce ka ga wani na sallah karfe biyu ko karfe biyu da rabi ka ce ai azahar ya wuce a'a ana cikin azahar balle yanzu ma har uku da rabi duka azahar ne karfe uku da rabi a wannan fasali da muke ciki duk azahar na nan tukuna azahar lokacinta bai fita ba ana cikin lokacin azahar saboda haka in inuwar mutum bai kai tsawonsa ba la'asar ba ta zo ba to azahar na nan da zaren la'asar ta shigo azahar kuma na fita lokacin da la'asar ke shigowa azahar na fita sanin wannan kuma sai wanda ya san yanayi ya san yadda rana ke tafiya da yadda rana ke inuwan da ake samu zillin zawal wato inuwan da ke nan kafin rana ta karkata yanzu nan ka je ka tsaya nan kaga inuwan ka tsawo har ya kai kafan hudu in za ka taka ya kai kafan hudu zuwa biyar yanzu nan ka fita baka ganin rana karkashin ka kamar yanda in lokacin da rana ta zo tsakiya watan april za ka ga inuwan ka karkashin kafan in rana ta kai tsakiya wannan karon ba haka bane za ka ga inuwa ta hannun hagunka in ka tsaya kana fuskantar alkibla za ka ga inuwa ta hannun hagunka ta nan domin rana yanzu tana tafiya ta nan ta nan take hudowa tafi ta nan ta nan ta nan ta je ta faɗi saboda haka yini ke da gajarta dare na da tsawo to wannan kafa hudun fa sai an fidda shi ba shi wanda zai karu kan kafa hudun nan sai in ya kai tsawonka kowane mutum kuma tsawonsa kafansa eh, bakwai kataka kataka ka taka haso bakwai shine tsawonka kenan wannan lokacin kafin ka yi la'asar she ka taka ka samu inuwa ya kai tsawon ka kafa goma sha ɗaya zuwa sha biyu inda ka taka ka ga kafanka ka tsaya ka miƙe daidai ka ga inda inuwan ka tsaya wani dutse na wurin sannan ka fara takawa yanda yara ke takawa suna kafa folin din nan ka ya ka da an ka samu sha biyu to la'asar ta kai in bai kai sha biyu ba to la'asar ba ta yi ba to sanin wannan yana da wuyan gaske yana da wuyan gaske ba kowa ya san shi ba wannan wata kenan januwari wanda muke da kafa hudu disamba da ta wuce wannan muna da kafa biyar ne ma zilli zawal wannan ne zai zo hudu sai february zai zo kafa uku sai march zai zo kafa hudu to in an shiga april rana za ta kai tsakiya daidai za ta fito tsakiya daidai ta je ta faɗi kuma tsakiya daidai daidai daidai to wannan bai wuce kwana uku daga tara ga watan april zuwa kwana goma sha ɗaya sha biyu sai kuma rana ta fara karkata zuwa arewa kafin watan ya mutu sai a samu zilli da kafa ɗaya kafin april may a samu biyu june a samu biyu july a samu don wannan ba ta zuwa nisa na nan kudu ne ke zuwa ranar ke zuwa nesa kwarai amma ta nan ta arewa ba ta zuwa nesa kafa biyu ne kawai haka nan kuma shekun har kuma ta fara dagowa eh, august zuwa september sai kuma fara samun kuma zilli zawali na raguwa september ya ragu kuma ya kuma fara karuwa Oktoba, Novemba, Disamba rana ta je kudu gaba daya to yanzu ta dan fara dagowa kaɗan saboda haka in baka sani baka fita ka duba inuwan ka ah, ta ai asarin mata kusa don inuwan gare ya kusa sauna a'a ba haka bane wannan inuwan babu shi a ciki inuwan da zai zo bayan rana ta karkata wannan inuwan ne in ta kai kafa bakwai taura wannan lokaci ya kai saboda haka na ce maka yanzu sai ka taka kafa goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu kafin ka yi sallan la'asar saboda haka wannan lokacin da yawa sallolinmu ke ɓatawa saboda ba a san kamar yanayi ya canja ba manzala ce lokacin la'asar kuwa idan inuwan komai ya kai tsawonsa bayan an fidda zillin zawali har malam tasfarra shamsu muddin rana bata fara fasi ba bata fara jajja ba la'asar na nan ma'ana dai la'asar na nan har zuwa karfe biyar da rabi har zuwa wajen karfe shida duka lokacin la'asar ne lokacin magariba kuwa manzan Allah ya ce idan rana ta faɗi muddin shafaki bai ɓuya ba shafaki idan rana ta faɗi za a samu jajja a yamma a lokacin da yanayi ke warsake yanzu yanayi na da duhu-duhu za ka ga ja a yamma to sai wannan jan ya bace babu shi sam ka duba gabas da yamma baka gane inda rana ta faɗi to lokacin ne a sallar isha ke shigowa wannan kuma na ɗaukan awa ɗaya da minti goma daga faɗuwar rana zuwa wannan lokacin yana ɗaukan wajen awa ɗaya da minti goma na to manzala ce wannan lokacin kuwa in lokacin magariba ta fita daidai wannan lokacin isha ta shigo to sallar isha tana nan har zuwa tsakiyar dare har zuwa har sha biyun dare duka cikin lokacin isha ne lokacin sallar asubahi kuwa tun daga hudowar alfijiri muddin rana ba ta hudo ba manzan Allah ya ce lokacin sallar asubahi na nan idan rana ta hudo manzan Allah ce ka kame gabarin sallah tana hudowa ne tsakanin kafanni guda biyu na shedan mana daidai lokacin da rana ta hudu za ta hudu ba a so mutum ya tashi yana nafila sai dai sallar farilla wannan kam ta zama dole ka yi ta ko da wani lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce imam muslim ya rawaito wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce malaika jibrilu ya zo ya mani limanci a wajen ɗakin Allah sau biyu da manzo ya yi tafiyan dare aka ba shi salloli guda biyar ya sauko da su to da gari ya waye mala'ika jibrilu sai ya zo da azahar su fara sallah don a san lokacin da ya kamata a yi sallah to yace mala'ika jibrilu ya zo ya yi mini limanci so biyu a wajen ɗakin Allah ma'ana kwanuka biyu a ranar farko ya zo mun yi azahar lokacin da inuwa ta kasance misalin hancin takalmi kamar tsawon yatsanka kaga takalmi ya kana akwai hanci da zaka sa kafanka yatsunka biyu su shiga ciki to daidai tsawon sunan kamar inci biyu zuwa uku to wannan lokacin da inuwa ta kai haka nan mala'ika jibril ya zo muka yi sallah muka yi sallan azhar ma'ana farkon lokaci kenan sannan ya zo muka yi da asar a lokacin da inuwan komai ya kai tsawonsa sannan ya zo muka yi magariba a lokacin da rana ta faɗi mai azumi ya iya yi sharuwa sannan ya zo muka yi sallar isha a lokacin da shafaki ya ɓuya sannan ya zo muka yi sallar asuba a lokacin da alfijiri ya keto abinci ya haramta ga mai azumi sai ya rana ta biyu marra ta biyu da zai zo mai azahar sai ya zo mini muka yi sallar azahar a lokacin da inuwar komai ta kai tsawonsa ya ce daidai lokacin la'asar na jiyan nan wannan lokacin ya zo muka yi azahar kamar yanzu da muke cikin nan wannan lokaci da yake an riga an yi aikin duka an fitar ya zo suka yi sallan eh, azahar karfe uku da minti talatin da biyar kashi gari kenan bayan jiya ya zo sun yi wurin ɗaya saura kwata yau da garewa da zai zo shi ya zo wurin karfe uku da minti biyar. lokacin da la'asar za ta shigo lokacin ya zo suka yi sallan a zahar lokacin la'asar ko da zai zo mini sai ya zo mini lokacin da inuwar komai ya kai tsawonsa sau biyu mana rana ta tafi nisa in ka tsaya bayan kafin da zilli zawal inuwan za ta kai tsawonka har sau biyu a lokacin ya zo muka yi sallan la'asar sannan ya zo muka yi sallan magariba a lokacin dai jiya mana magariba dai lokacin ta ɗaya ne sannan ya zo muka yi sallar isha ta ƙarshe a lokacin da sulisin dare ya wuce mana kashi ɗaya cikin uku na dare mana wajen karfe goma kenan ya zo muka yi sallar a lisha sannan ya zo muka yi sallar asubahi a lokacin da gari ya waye fasi ko ina haske rana kaɗai ne bata hudu ba a lokacin ya zo muka yi sallar asubahi da muka kare sai juyo sai jibril ya juyo zuwa gare ni ya ce ya muhammad kaga lokacin nan da na zo muka yi sallah na jiya da na yau lokacin annabawa kenan da ke gabaninka lokaci ko shine abin da ke tsakanin lokutan nan guda biyu lokaci kenan tun daga jiya da na zo muka muka yi azahar karfe ɗaya saura kwata zuwa yau da na zo muka yi azahar karfe uku da minti talatin da biyar duka lokacin azahar ne duka lokacin azahar ne daga lokacin nan hudu saura minti ashirin har zuwa lokacin da rana za ta faɗi duk lokacin la'asar ne ko yaushe kai la'asar ko karfe biyar ko biyar da rabi ko shida kai la'asar kana da sallah magariba kuma muddin shafaki ba ta buya ba ko da ke an fi son a yi ta da gaugawa isha kuma tun daga lokacin shafaki ya buya har zuwa karfe goma nan duk lokacin sallah ne ya ce lokaci abin da ke tsakanin nan lokaci ne saboda haka ba da lokaci ya shiga kenan a ce wai ya kare ba in kai kayi sallah wani bai yi ba lokaci dai na nan kai dai ne kayi sallanka amma shi wanda bai yi ba tukun lokaci na nan tun daga karfe ɗaya saura kwata har zuwa karfe uku da rabi duka lokacin azahar ne saboda haka kowane lokaci ya sallah ya yi shi daidai imamu turbin zai rawaito wani hadisi da dangane ingantacce a wata ruwaya ya ce abin da ke tsakanin waɗannan lokuta guda biyu shine lokacin sallah ahmad da nasa'i da tirmizi suka rawaito shi fadin jibrilu da yace abin da ke tsakanin waɗannan lokuta guda biyu lokaci ne kuma lokaci shine abin da ke tsakanin lokutan nan guda biyu yana nuna mana cewa kowace sallah tana da lokacin da take farawa tana da lokacin da take karewa wajibi ne akan dukan musulmi ya san lokacin da sallah ke farawa ya san lokacin da sallah ke karewa saboda ya yi sallansa a cikin lokaci muhtari wanda yake a bar yarda kada mutum ya yi sallah gabanin farkon lokaci kada ka yi wasa ka yi sallah lokaci bai shiga ba in kai haka kai da Allah za ku yi faɗa in kuma lokaci ya shiga har awa biyu awa biyu da rabi awa uku ga kada ka yi wasa kuma lokacin ya fita baka yi ba an fahimta ai azhar awa wurin uku duka to kada ka yi wasa har lokacin ya fita kuma baka yi azharin ba kada mutum ya jinkirtar da sallah har zuwa kuma abin da ke bayan lokacin da shari'a ta iyakance abin da ke tsakanin lokutan nan guda biyu na farko da na ƙarshe lokaci ne mai yalwa lokaci ne mai yalwa magariba ke da awa ɗaya da 'yan mintuna sallar asubahi ma ke da awa ɗaya da 'yan mintuna bai wuce awa ɗaya da minti goma awa ɗaya da minti goma ba amma sauran sallolin nan suna da lokuta masu tsawo da asar na da wurin awa biyu da wasu 'yan mintuna isha har ma sha biyu duka duka lokacin sallar isha ne a shi kaga lokuta masu lokaci kaɗan su ne magarba da sallan asubahi su ne awa ɗaya da 'yan mintuna goma lokacinsu ya fita kada ka yi wasa ka yi sallah lokaci bai kai ba kuma kada ka bari ya wuce ba ka yi ba yana halatta mutum ya yi sallansa a farkon lokaci ko tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokaci dukkansu sunansa a da'i muddin dai lokaci bai fita ba mai shari'a ya ba mu kallafi baligi mai hankali ya ba shi zaɓi ya yi sallah a kowane yanki na lokutan nan ya so kana so ka yi sallah ɗaya saura kwata kana so ka yi sallah karfe ɗaya kana so ka yi sallah zahar karfe ɗaya da kwata kana so ka yi sallah zahar karfe ɗaya da rabi kana so ka yi sallah zahar biyu saura kwata kana so ka yi zahar karfe biyu kana so ka yi zahar karfe biyu da kwata kana so ka yi zahar karfe biyu da rabi kana so ka yi zahar karfe uku kana so ma ka yi zahar karfe uku da rabi duka ka yi azahar amma fahimta ai amma wani lokacin karfe uku da 'yan mintuna a zahar na karewa amma wannan lokacin kam da muke ciki lokacin januwari din nan har uku da rabi duka a zahar na nan saboda ka shi ka ga dama ka iya kai sallanka shi masallacin ku ga dama kun ya ku aje lokacin sallan mu kaza shi yasa manyan da shi suka aje karfe biyu a zahar karfe hudu da asar kaga shi suka huta sun dai aje ne da kiyasin su lokacin ma ba a san yadda za a kiyasta a gane lokaci ba Azahar dai sun je gaje karfe biyu dai duk yanda aka yi azahar da duk yanda aka yi kuma karfe hudu dai la'asar ta yi ta she suka aje haka nan she suka huta ta she zamani na zuwa ana ta komowa da shi baya ana komowa baya baya har aka koma baya aka wuce inda Allah bai ce a yi ba shi ne a yi ta yin la'asar karfe uku wannan wanda duk wannan sallah ya tabbata baya da sallah mutum ya yi sallarsa kowane lokaci baya da zunubi ko da yake abin da ya fi farkon lokaci in mutum ya san farkon lokacin saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce farkon lokaci na sallah yaddan Allah na ciki lokacin karshe kuma rangwamen Allah na ciki Allah zai rangwamta maka don ka kai karshe don ya kamata batun sallah ya dame ka inda ka san lokacin ya kai ka yi kokari ka yi shi tun bai fita ba tun bai kai karshe ba ya ku bayin Allah ina son makaina alkhairi kamar yadda nake so muku alkhairi saboda haka ina muku wasiya ina kare muku wasiya ina kare muku wasiya mu jinkirta sashin sallolinmu zuwa tabbatar da lokacinsu a wannan yanayi na hunturu kamar sallar magarba za ka ga yanzu wasu wuraren karfe shida duka ana kiran sallar magarba wanda kuskure ne wannan wannan kuskure ne babu sallah in an yi sallah lokacin nan babu sallah magarba na wuce karfe karfe shida da minti wurin goma ma yanzu kuma zai ƙara ci gaba yana ƙara ci gaba ne saboda aka kai magarba karfe shida baka da sallah la'asar wasu wuraren karfe uku ake kira yanzu dai garin na alhamdulillah muna ganin ana kokari ana wucewa wasu wuraren karfe uku da kwata wasu a yi sallah karfe uku da rabi to sallar la'asar karfe uku da rabi babu sallah ko ina ka tahi in kai la'asar karfe uku da rabi baka da sallah ka tabbata daga hudu saura kwata zuwa karfe hudu lokacin la'asar asar lokacinsa ya shiga sallan asubahi wanda ake kira wasu wuraren kafin karfe biyar za ka gana kiran asubahi wanda sam sam sam sam ko kusa ko kusa mu muna yi ma da minti goma kuma yau za mu tura za mu da sha biyar don lokacin na biyo mu masu tafiya minti ɗaya ɗaya ɗaya gobe zai je minti tara jibi za shi goma muka bar shi goma na kaga lokacin za mu je gaba muna jiran muna jiran shi mu ma bari ya zo ya cin mana a'a muna ci gaba gaban shi ne saboda haka ka ta shi ka ta bari yana shiga sosai kada da ka kai zaka zo a gyara da ka je an kai agri college an yi kwana an ce mun kai a gyara ka sauka to ka yi tafiya har ka gaji kafin ka ga gari ai ka da shigo ko amma ka yi tafiya har ka gaji ba sai ko da yayi kwanan bangul sai ka ce ah, a ga ajar an zana sai ka sauka to kuma ka yi tafiya har kafin ka shigo gari saboda haka ka bari lokacin nan ya rika shiga ka tabbata lalle ka shigo gari kafin ka yi abin da za ka yi a garin sau da ka mu tabbata lokacin sallan ya shiga kafin mu yi sallah mu ji tsoron allah ya ku bayan allah mu ji tsoron allah ya ku bayan allah mu ji tsoron allah ya ku bayan allah hakika hadisi ya nuna mana dai cewa lokacin su azahar yana nan dai har zuwa ƙarshen tsayi lokacin la'asar na nan har zuwa rana ta fara jajja lokacin magariba na nan haɗe zuwa shafaki ya fake lokacin isha na nan haɗe zuwa rabin dare lokacin asubahi yana miƙuwa har zuwa hudowar rana to don me muke sauri tunda lokacin na da yalwa don me muke sauri muna sallah lokaci bai kai ba wannan gaugawan menene shi ne ya ku bayan Allah mu yi kokari mu bar shi ina za mu ba mu dafa inda za mu kullum muna faɗa muku duk saurinka sauri sauri da kake lahira ta fi kusa da kai Eh, lahira ta fi kusa da inda za ka ai kwanan nan mun gani wasu ga su bukata ake da shi ina da bukata za mu wuri kaza sai hatsari saurin bai ina saurin kuma inda za a jin ina yafi kusa da a gyaran da lahiran wani yafi kusa saboda haka ko yanzu kana ka tashi baka kai gidanka muna kwana baya mun ji wani samari ya tashi da za shi wurin aikin shi yana kai bai kai wurin aikin ba hatsari ya cin masa ya mutu ko muna ji muna gani saboda haka duk saurin da muke yi lahira ta fi kusa da mu yana ganin ga wurin aikinsa ya kai kenan kusa kusa ashe lahira ta fi kusa da shi da wurin aikin sannan to wannan shi ya kamata mu rika duba cewa lahira fa ta fi kusa da mu da dukkan inda za mu saboda haka ko me za ka yi kada ka ce za ka yi sauri ka yi a yi sauri a yi za muna da bukata hayi malam sa hankali sa hankali Allah ya kama ka baka kai biyan bukatan nan naka ba don kuma ka je lahira da haka za ka je ka iske Allah bai yadda da kai ba Allah ya kiyaye mu اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد <clears throat> وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى no.